įdomu tai, kad e, pavyzdžiui įvairios religijos, e, ezoteriniai mokymai rytų ir vakarų, jie kalba apie apsaugą. Kad būtent e, žmogus, kiekvienas iš mūsų turim mokėti apsisaugoti. Ir apsaugot. Nes jeigu to nėra, dvasinio augimo nebus. Neįmanoma. Todėl ir agnijogų yra pabrėžiama gebėkite atskirti. Gebėti atskirti. Ar tas prieš tave esantis žmogus, kas jis yra ir kokiam kolektyvui jūs priklausot net. Su kuo jūs tapatinatės. Nes jeigu negebėsim atskirti, tai galim tapti nu, aukomis, eksploatuos, naudosis mus, mumis. Aš tą gerai žinau, nes man astrologiškai yra, vat, vat Jupiteris ir turi opoziciją su Menuliu. Nu, ten yra tam tikra konjunkcija. Ir pas mane karma yra tokia, kur aš pritraukiu energetinius vampyrus. ir fiziniam lygmenį, ir tokia, toks magnetas pas mane yra. Tai praeitų, aišku, tai yra. Vat, ir įdomiai, kaip, pavyzdžiui, rytų mokymai, kaip pateikia, kaip apsisaugoti, tarkim, nu gerai, va, pavyzdžiui, aš matau, arba paskui po kiek laiko pamatau, kad mane apgavo, apvagė, tarkim, paėmė iš manęs kažkokią vienokią ar kitokią energiją, psichinę, mentalinę ar, pavyzdžiui, fizinę energiją, taip, apgavo mane. Pirma apsauga yra tai, kad, reiškia, aš į tai pasižiūriu filosofiškai. O karma yra. Tai reiškia, kad aš pritam gyvenime elgiausi panašiai, o dabar grįžo karma. Ir aš, tu prasme, nu, okay, nu yra taip kaip yra, bet, kaip ten sako, išminčius e, pasimoko iš situacijos, mokinasi. Jis visą tai paverčia ne auka, vat kaip kalbėjom, ne, ne auka, bet pamoka. Dabar gebėjimas, žmogaus gebėjimas, sakykime, mokintis per tokias nepageidautinas probleminės situacijas, per konfliktinės situacijas, tai yra pagreitintas augimas. Tai va ta apsauga tokia yra, kad tu praktiškai e, iš tos situacijos naudą gauni, tu prasidirbi, tu iš savie pašalini tas priežastis. Aš pats e, galiu duoti pavyzdį savo, aš e, nuo 2004 metų vedu joga nidros praktikas. Tai <laughs> pradžioj pas mane klientūra buvo, vat, kaip dabar ateinat, jūs tai buvo, patikėkit, tokia eidavo, nu, aš pausiamimo eidavo, nu, visas nučiulptas. Jo, buvo labai labai sudėtinga, bet aš susispyręs, dariau ten, dariau, nu. Ir po to žmonės lengvėjo, keitėsi, lengvėjo, keitėsi, keitėsi, keitėsi. Paskui aš pajutau, kad aš jau kažką pradirbau <laughs> savyje. Jau nebeprisitraukė pas mane tokie sunkus energetinio vampirizmo, tarkim, provokuojantis e, personažai. Ir aš pats savyje pastebėdavau energetinį vampyro, tarkim, elgesį tam tikrą. Aš pats, va, tarkim, kažkokios įdos, tarkim, e, automatiškai nesąmoningai elgdavosi kaip energetinis vampyras. Ir aš mokinausi, reiškia, jo, e, kaip aš pradirbau, tarkim, tą aspektą, čia vajogos mokytojai. Aš, pavyzdžiui, vesdavau savo praktikas, nors vienas žmogus ateina. Jeigu niekas neteina, aš pats vienas dirbu. Suprant? Tai reiškia, aš mokinausi nepriklausyti nuo žmonių energijos. Nuo tų, kad vat, neteina į nedarau, ne. Aš tu sakau, ne, aš turiu dirbti ir viskas ir darau. Tai aš vadinu, įsuk energiją, kai pas mane ateina, sako, op, nėra žmonių. Tai, nu, kas, tai įsuk energiją. O kai žmogus sako, nėra žmonių, jis galvoja, kaip juos pritraukto žmonės. Tu jeigu... Ir pats principas yra, kad kai tu dirbi ant savo energijos, tai jokios tokios reklamos nebedarai, jokios kelbimo ir taip toliau. Kažkur va, taip informacija tarp savo ratų, ratelių yra ir viskas užtenka. Tu dirbi ant savo energijos. Lietai, bet garantuotai, tai yra sunkusis kelias. Lengvasis kelias yra, kai pastovi duodi ten reklamą, duodi, duodi, mėti, mėti. Iškia, kiši, kiši visiems, ten kiši, kiši ir... Bet tada, kai tu kvieti žmonės, tu pri, prikvieti ten tokių nu, kur paskui tikrai jau labai labai sudėtingi dalykai yra. Tai yra santykiai kažkokie užsimesga sunkus. Lygiai tas pats santykiuose, pavyzdžiui, kai ieško irgi partnerio vyras e, moters, moteris vyro ieško, kad jis būna, tarkim, vat, vat, ne, neišeina, skiriasi ir jeigu nepradirba savyje to, um, tų savybių tam tikrų, jis, reiškia, jie vėl panašų tipažą pritraukia. Vis vien tu gausi tą patį. Vis vien tu turėsi pradirbti tai, ką tu viduj turi per kitą žmogų, tai reiškia tą konfliktinį tą situaciją. Tačiau yra santykiai, tarp, tarkim dabar va žmonės esam, santykėje skirstosi e, kur tas mano, aš vis padėjau, santykiai skirstosi yra adekvatus. Adekvatus santykiai. Ką reiškia adekvatus? Tai reiškia, Žiūrėkit, visada yra tarp dviejų žmonių, pavyzdžiui, yra tas, kuris turi, turi ir tam, kam reikia. Tai yra santykiai. Ir tarp jų reiškia tas, kuris turi duoda, o tam, kam reikia. Ir jeigu tas, kuris kam reikia, irgi kažką duoda, dabar jau tas, kuris duoda, turi, tam, kam reikia. <laughs> Suprantat? Nu, pavyzdžiui, jeigu dovanas, e, va, per, perka dovanas žmogui, reikia jam tokią, kokios jam reikia <laughs> dovanas. Nes jeigu nupirksit dovaną, kokios jam nereikia, tai bus energetinis vampirizmas. Na, nu, aš taip skambiai pasakiau, bet pamastykit, jo tai nebus toks didelis, bet jis galvos, kur man dėti dabar tą dalyką. Nusipranti ir taip toliau. Būna taip, kad dar iš viso dovanoja dovaną ir dar, reiškia, skolingų padaro tave. Supranti? O čia yra tokie vat santykiai, čia energetinio vampirizmo santykiai, reiškia, tada dovanų, joga jie dovanų neim, neima, net iš visų, jokių dovanų neima. Nes nenori tokių santykių, nes jie nuima energiją, jau kažką paėmėjai Mano patarimas toks, jeigu jums kažkas vat, dovanoja, jaučiat, kad tai energetinis vampirizmas, tiesiog nenaudokit tos dovanos, o kažkam padovanokit, atiduokit. Neusimeks tas patologinis ryšys, per kurį jums surps energija. Jeigu jaučiat, kad dovana užkrauta negera energija, jeigu jūs ją panaudosit, tą energiją savai leisit. Ir viskas, reiškia, jūs bus reiškia, nusiurbinės. Taigi, adekvatus santykiai, taip. Toliau eina. E, dvas, e, šiaip primi turi būti dvasiški. Yra dar dvasiški. Dvasiški santykiai. Šiaip pirmiau reikia dvasiškus dvasiški santykiai, jie pagristi tarp žmonių dvasinio lygio. Ir čia lenktynių nėra. Pavyzdžiui, žmogus, kuris evoliucijos pakopo yra aukščiau, jis natūraliai duoda energiją tam, kuris evoliucijos pakopo yra žemiau. Tokiu būdu jis auga Tačiau tas, kuris yra žemiau evoliucijos lygmenį, turi būti toks vienas žodis ir aš dar raidės. Dėkingas. Dėkingas. Ir jeigu yra galimybė kažką tai bent jau žodinis dėkingumas arba kažką, vat, kažkiek biški, men, nors menkai kažkiek padaryti tam žmogui, iš kurio gauname tą <laughs> energiją, kažką tai vat, ap, nu, menkutį daiktelį, kuo jam reikia, aišku. Nu, vat, vat taip. Vat dvasiški santykiai tokie yra. Tai reiškia, visada žmogus, kuris yra dvasiškai aukščiau, rūpinasi tuo, kuris yra dvasiškai žemiau. Tai yra hierarchijos principas. Didelė laimė, jeigu nors vieną tokį santykį turim. Tai yra pats brangiausias dalykas, kokį mes galim turėti. Mes šitoj vietoj visada esame gaunantis. Šiaip ir pas kiekvieną iš mūsų toks santykis turėtų būti. Ir šitoj vietoj mes esame tik gaunantis. O mūsų atgalinis ryšys tik dėkingumas. Ačiū. Aš nevertas. <laughs> Kažkas tokio kokią mes galim, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui kad ir vat, mokytojai, taip žinios kažkokios, iš kurių mes gaunam, kaip mes galim jiem atsidėkoti. Aš paklausiau vieno mokytojo, kaip aš sakau, galiu atsidėkoti. Sako, tai tu duok kitiem padėk. Taip gaunasi ta, kad viens kitam padeda. Suprantat? Santykis toks. Ir yra santykiai neadekvatus. Neadekvatų santykiai. Tai yra... Taip mokytojas, taip ir mokinys. Ir tarkim, neadekvatų santykiai, mokinys pradeda su mokytoju elgtis familiariai. Jis sako, va, manipuliuoja, va, reiškia, jis ten kažką. Ir tokiu būdu, reiškia, tas mokinys pasidaro energetinių vampyrų. Jis pradeda nusiurbinėti energiją, jis yra nedėkingas ir tada mokytojas distanciją daro. Tada aš visada, vat, barometras mūsų augimo arba neaugimo, tai yra pasižiūrėkime, kiek mūsų aplinkoje yra žmonių, kurie dirba su savim rimtai ir ant kiek mes <laughs> su jais bendraujam. Ant kiek yra tų žmonių mūsų aplinkoje. Ant kiek jie nori su mumis bendrauti arba Ar mes juos pasileidžiam į savo gyvenimą. Tai yra labai sakralus. Tai yra neadekvatus yra, kai mes juos sakom, ma, jis irgi žmogus sako. Nužmoginam jį. Jis irgi yra žmogus. Jis irgi yra klystantis ir jis klysta. Mes taip atkertam tą ryšį, tai yra dvasinė energija užsidaro. Mes nebevertinam. Todėl, tarkim, labai svarbus santykis į tėvus, aš va, dar tokį va, paminėsiu, jis toks ir materialus yra. Tėvai visada yra, tartum, duodantis. Kai, nu, jie, praktiškai tėvai davė mums kūnus, e, jie rūpinasi mumis taip. Tai yra tos skolos mes niekad netiduosim. Nu, galim dalinai atiduoti, pratesdami vaikus auginti, anūkus auginti. Tai vienas iš būtų. Irgi su tėvais ypatingas santykis ir čia reikėtų žinoti šitą dalyką ir didžiulė pagarba turbūt, bet garbinimas nebūtinai, bet pagarba. Nesvarbu, kokie ta tėva, ar jie galbūt jie neaukšto lygio, galbūt jie visai paprasti arba galbūt net žalingų įpročių turintis. Viduje žmogaus širdie turi būti dėkingumas. Tada sėkmė ateina, reiškia, žmogui gyvenime. Nedekvatų santykiai visada yra vampyriški. Vampyriški santykiai. Tai reiškia, kai žmogus ima ir nieko nenori duoti. Ima ir nieko nenori duoti. Tai vat ir e, praktiškai dvasinės tradicijos, ar rytų, ar vakarų, ar ezoterinės tradicijos, jos visos kalba apie tai, kad, tarkim, ypač senasis tradicijas, kad žmogus turi būti gyventi doroje. Pati didžiausia apsauga yra doroje, tai reiškia palaikant tą dvasinę energiją savyje dvasinė energija. Tai reiškia, žmogus jau būdavo, kad ir mokytojus turi, ir gerbiamus žmonės turi, kažkokius, per kuriuos gauna tą bendravimą, tą dvasinį bendravimą reiškia, šiek tiek skiriasi rytų ir vakarų. Ten tos yra istorija apie Budą. Pasirodo, Buda irgi turėjo paviduolių, turėjo tokį pusbrolį Budą, Gautam Budą. Pusbrolis Devadata vardas buvo. Ir jis irgi iš pradžių buvo sekėjas būdos mokinys, nu kaip ir, ir reiškia, atliko didžiulės askezės ir, ir įgavo mistinių galių pradėjo, reiškia, labai puikuotis, pradėjo konkuruoti su būda, su gautama būda. Ir vieną kartą ateina jis pas būdą, sako, tu jau senas esi, sako, dabar aš galiu dabar vadovauti visiems, nu, sankai, visai tai bendruomeniai, budistų, būdo sekėjų. Į būdą taip gražiai jį ten, nu, pasakė, gal, nu, ne, nereikia taip daryti. Ir jis baisi viduje užpiko. Reiškia, pas jis sukilo baisus piktis vidinis ir jis nusprendė būdai atkeršyti. Tai reiškia, nu, reiškia, jis nusamdė e, medžiotojus e, su strėlėm, kad nu, krūmuose sėdėjo, reiškia, ir kad būdą nušautų. Tačiau tie medžiotojai pamatė būdą, kažkaip jam nekilo ranka, dar su juo pakalbėjo ir visi tapo jo mokiniais. Neišėjo, reiškia. Nu, tada jis e, paėmė dramblį, prigirdė alkoholio tą dramblį ir taip užleido ant to būdos, reiškia, kad jis sutriptų. Ir būda pamatė tą dramblį, reiškia, kad pasiūtęs dramblys bėga, mokiniai stoja ginti, būda sako, nereikia, pastraukite į šoną ir jis e, su atjauta, su didžiulė širdies įspinduliavo atjautą, ten, taip, kad dramblys tiesiog pradėjo verkti, nu, nus, nusilenkia jam prie kojų, ten irgi nieko nepadarė. Nu ir galų gale pamatė, kad niekaip neišėna nieko užkusinti, jis pats, e, reiškia, ant kalno užlipo ir laukė, pakol būda, eis pro apačią ir akmenį užmes ant jo. Ir e, nutaikė, ten metė, nepataikė, reiškia, tas akmuo skilo ir būdai tik šiek tiek į kulną užgavo. Nu ir reiškia, jau žmonės jau pamatė, kad jis yra toks piktavalis, vienu žodžiu, nuo jo nusisuko, jam buvo baisiai nu, blogai. Ir prieš mirtį, vienu žodžiu, neteko visų savo galių, visų tų praktikų, tų, ką sukaupęs ten buvo. Ir prieš pat mirtį jis jau jaučia, kad miršta, reiškia, kad pajuto didžiulį baimę ir išsigando ir jis norėjo pamatyti tą gautamą būdą, pas jį atsiprašyti norėjo ir skaitosi jis e, šoko iš savo to guolio, šoko, bėgo pas būdą ir įkrito į pragarą. <laughs> Žodžiu, kad ne, nepamatęs, nu, numirė, bebėgdamas. Ir skaitosi, kad jau tie budistų tekstai aprašo, kad būtent tas e, devadata, reiškia, sekančioj kalpoj, nu ten didžiuliai laikai, bus būda, busimasis. Bet jis ten ir bus pragare. Žodžiu iškentės, nes skaitosi pa žmogų atjauta tikroji irgi ateina iš to, kad žmogus iškentėjo skausmą. Kitaip jį neteina, reiškia, žmogaus siela e, patiria skausmą, kančią, tada, e, e, reiškia, turi didžiulį atjautą. Tai reiškia, pragaras šiuo atveju irgi kaip, nu, ten sakoma, turi pozityvę pusę, kad ta siela turi tokią atmintį, kad jis daugiau niekada taip nedarys ir kitiems sakys, nedarykit taip, jis negali pasakyti, nežinau kodėl, bet nedarykit taip. Yra toks dėsnis, e, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, tarp žmonių yra, va, tarkim, vyksta visada, pavyzdžiui, šiaip, va, tarkim, va, tie adekvatų santykiai, adekvatų santykiai, Tai reiškia, vyksta tarp žmonių įvairi energijos apykaita. Pavyzdžiui, aš kažką jums sakau, e, jūs reaguojate, aš jaučiu jūsų atgalinį ryšį. Taip, labai faina dabar vat, vyksta apykaita. Tačiau jeigu būtų kokį porą trejetą, kurie nesutinka, kažką ten, d -d -d -d, iš karto prasideda nu, aš turiu ten kažką padaryti, reiškia, kažkam irgi nepatinka, vienu žodžiu, prasideda toks, nu, mūšis. Tai yra, šiaip tarp žmonių yra normalu, mūšis toks, konkurencinis mūšis. Tai šiuo atveju, reiškia, yra numušama dvasinė energija, jeigu ji buvo. Žmonės, reiškia, pa žmonės kyla egoizmas, aš turiu gintis arba aš turiu kažką įrodyti, aš negaliu palikti, nu, nu, patekęs į tokią situaciją, atsimenu, kai mokinausi iš kalbos meno, labai senai. E, toks patarimas buvo, jeigu, reiškia, per paskaitą kažkas pradeda, reiškia, va taip daryti, niekada pats nereaguok, leisk auditorijai susitvarkyti su tuo nekadėju. <laughs> Tai būna, kad žmonės patys, nu, to, ką tu čia trukdai, taip toliau, tau reikia tik kantriai išlaukti, bet jeigu tu pradėsi aiškinti, praktiškai tu numuši visą energiją. Todėl, tarkim, ypač tos paskaitos, kur su dvasiniam temom susijėtos, jos, va, tas, kuris kalba, turi išlaikyti tą vertikalį apykaitą. Kiekvienas iš jūsų turi savo vertikalį apykaitą, bet paskaita yra ypatinga procesas, ypatingas. Ir būtent vertikalioji apykaita vyksta. Ir jeigu aš įsi, įsivėliu į ginčą, aš jau atsiranda noras kažką įtikinti, įrodyti, praktiškai viskas užsidarinėja vertikalioje apykaita. Yra e, tokia pryčia pamokanti irgi, čia iš tų Indijos e, tekstų irgi atsimenu, apie apsaugą. Mm, reiškia, guli višnų ant savo sofoj savo, reiškia, ar atbėga ten, e, reiškia, jo tarnas sako, va ten žemėje tavo bhaktą muša. Bhaktas reiškia tas, va, kuris tam tikintysis yra. <clears throat> Jis taigi pašoko, išbėgo pro duris ir staiga sugrįžta vėl. Atsigula vėl toliau, guli savo sofoje. Ir tas tarnas sako, kodėl taip greitai ponas grįžo? Aš sako, mano tarnas akmenį pakėlė. Nu, ta prasme, kad e, jis nusprendė pats apsiginti. Ir esmė tame, tarkim, tų visų senųjų vat, e, mokymų apsauga yra, kad e, žmogus turi tikėti. Tikėti tą vertikalę. Tikėti, kad e, tai, kas su ja vyksta, be, ne be Dievo priežasties vyksta. Tai yra pati didžiausia ale apsauga. Bet jeigu pažiūrėtumėm jau mūsų laikais, žmonės tokio tyrumo jau ne visi turi. Todėl, jeigu nu, nagrinėsim pabiški tas kažkada praktikas, ten daug tokių kaip psichologinių momentų yra kaip sureaguoti, kaip pasižiūrėti, kaip pirštus laikyti, kaip tas anas. Čia jau yra žemesnio lygio apsaugas. Jau šitose žemesnio lygio yra, kad tu vat išlaikytum neutralumą tą. Visokios pagalbinės priemonės. Ar tai vizualizacijos, Ar tai kokį kristalą laikai, ar ten kokį kažkokį amuletą užsikabinės, tu viduj. Visą tai stiprina tavo pusiausvyrą. Būtent tai yra apsauga harmonija. Tave atakuoja, tu jautiesi, va, tarkim, stabilus. Taip, atlaikai. Bet kas iš to apsaugų, jeigu žmogus pradeda nervuotis, atgal aiškintis, kritikuoti ten, bartis pradeda, nervuotis. Viskas apsauga numušta yra. Jis yra pažeistas. Suprantat? Tai čia jau reikalingos tam tikros kaip ir tokios psichologinės biški žinios kaip veikia psichika, kaip mintis veikia, kaip emocijos veikia, <clears throat> kas, kaip žmogaus struktūra kokia yra, kad žmogus suprastų procesą. Jis suprastų, kaip vyksta energijos apsikeitimas ir mainai. Tai vad, reiškia, tarp žmonių gyvenant mes turim išmokti, reiškia, ir, kaip ten sako, jeigu yra du būdai pa žmogų reiškia, pažiūrėjau, kai yra, vat, sakykit, vat, nu, pažiūrėjau, kiekvienas iš mūsų turim, garantuotai, kiekvienas, kažkokį nemalonų žmogų, kuris atakuoja, pastoviai veda mus iš pusiausvėros. Jau kas neturi, tai praeiti turėti arba <laughs> dar turėsit. Toks šitas mūsų gyvenimas. Ir taip. Ir dabar žiūrėkit. Mums yra du pasirinkimai tik. Arba pirmas reiškia, ak, tu man taip, aš tau nai atgal. Nu, vat, nusudinti. Aš atsimenu, kaip irgi tokia praktika yra e, magiška. Reiškia, vizualizacija daroma. Tarkim, vat, darbe kažkas tave ėda. Nu, tarkim, tu atsisėdi, ten pasimeldi, pamedituoji šiek tiek Ir tada tu vizualizuoji, kad tu augi, augi, augi, augi, puti, puti, puti, puti save. Nu, taip, vizualizacija. Tu įsivaizduoji tą mažiuką, tu iš viršaus žiūri, žiūri, žiūri. Ir tada tu paimi, tu opsi užgriūni ir opsi skrandi ir virškini, virškini. jo, ir paskui ten įspjauni, nu, ten tokia vizualizacija ir spjauni kauliukus, gauklę spjauni, kaulus, ant pirštus spjauni. Puh, puh, puh, puh. Ir va toks, tokia praktika tiesiog duodama, nu, tai yra, suprantat, tai yra tas, tarkim, tai čia, tai čia ir yra. Ir įdomu tai yra, kad pavyzdžiui, kai kurios psichotechnikos, pavyzdžiui, kaip transurfingas, kas skaitė transurfingas yra. Kad ten irgi, kad tu, pavyzdžiui, tave atakuoja ten švituoklį ir tu teisingai sureaguoji, reiškia, to švituoklės energija tave eina, tu patiri malonumą. Tokį, nu, gauni to, tą energiją to egregoro arba to žmogaus, kuris tave atakavo. Jeigu tu sugebėjai išlaikyti, teisingai sureaguoti, tu, gauni, tu pasimi to žmogaus energiją, tas žmogus netenka energijos. Čia va tas yra pirmas būdas, tai yra, kai aš elgiuosi kaip grobi, nu, ta prasme, bet aš tą, kuris mane užpuolė. Čia magija būtent tuom pateisinama, jis mane užpuolė, reiškia, ak tu čia davai ir dabar aš tau duosiu. Daugiau tu nebelysi prie manęs. Čia kova už buvį tokia. Kova, kovos būdai. Ir antras kelias yra sunkesnis kelias. Tai yra, kai aš reiškia, mane atakuoja ir aš bandau mokintis, ką mane mokina. Ir taip toliau, aš keičiu save, aš dirbu, aš medžiuosi, aš kraunu save, taip, įkraunu per maldą, įkraunu per žinias, aš klausiu, pas, kaip reikia elgtis. Ir jeigu aš teisingai tą padarau, reiškia, situacija sprendžiasi. Tai yra daug sunkesnis kelias. Kova yra lengvesnis kelias. Lengvas. Čia reiškia darbas, sunkus kelias. Aš kaip pasakoju save, save vėlgi, ne, neplanavau šito pavyzdžio duoti, kaip pavyzdžiui, va, tą e, jogą nidrą vedžiau. Tai buvo, pasirinkau tą sunkesnį kelią. Santykiuose, pavyzdžiui, irgi, jeigu pasirinkai sunkesnį kelią, tu praeini, tu augi, tu išgeneruoji, tu keitiesi realiai. Tu savie pašalini priežastį, kuri pritraukia tą vampyrinį energetinį santykį. Tai yra sunkusis kelias. Tai aš kviečiu jūs ir save dar kartą į to sunkiuoju keliu. Lėtas kelias. Čia labai lėtai viskas eina. Greitas kelias yra vat, vat, kovos kelias, kariavimo kelias, karo kelias. Jis greitas yra, greiti rezultatai yra. Politikoje vyksta greitas kelias vidinis kelias politikoje nesuprantamas ir todėl politika yra. Reikia labai stipriam būti ir turėti užnugarį labai stiprų, kad dalyvauti politikoje, išlaikant tą dvasinį potencialą. Nes žmogus įsijungia į agregorus, ten vyksta energijos apykaitos įvairios ir žmogus gali virsti visiškai pasikeitęs. Kai jis atsitapatins su kažkokia partija, su kažkokia vėl reiškia, pameta idėją, kuri galbūt atvedė jį. Kad ne, nepamestą išlaikyti, tai yra labai rimtas darbas su jim, labai tas būtent dvasinis santykis turi būti, net kažkas sakė, net Putinas turi savo batišką, kuri ten, pas kurį ten važiuoja, jis ten nu, gauna pam, pam, pamokymą. Tai va tokie va dalykai yra. Ką dar čia galima pasakyti, ką aš čia planavau. A, pat labai svarbus momentas apie gynybą dar. E, aš tarytumą darbą su savim, aš čia paminėjau, kad čia ale, dvasiškai reikia dirbti, senamadiškai taip iškiai bet yra Bet mes negalim iš karto taip reaguoti. Nu, negalim iš karto, sakykime, kai mus bando iš mūsų pagrobti vampyras. Kažkokia vienokia ar kitokia energija arba apgauti bando, taip? Tai jeigu aš va tai priimsiu viskas, ten duosiu Dievui. <laughs> nu, žodžiu. O mes įvertinam sąlygas, pavyzdžiui, galbūt vaikai yra, galbūt nu, yra artimieji ir taip toliau. Jeigu aš vienas, taip aš galiu taip atsiduoti ir gyventi, bet jeigu yra su manim dar sudėti žmonės, aš, aš turiu įvertinti tą energijos apykaitą, nes gali atimti daug resursų. Ir aš galiu neišlaikyti. Taip, aš tuo sureaguosiu ir viskas nueis. Tai vat, irgi yra lygiai, gynybos lygiai, kad, reiškia, kad mes turim teisę save apsaugoti ir privalom save apsaugoti. Tai yra, yra per stipri gynyba. E, antras yra adekvati. Ir trečias yra per silpna. per silpna gynyba arba savisauga, apsauga per stipri yra, kaip aš daviau tą pavyzdį, tarkim, va, tą, kad išpučia savo auralę ir ne. Ką tuo metu žmogus patiria energetinį smūgį gaudamas? Tiesiog tas žmogus, e, sakykime, netenka visos energijos. Jam gali, pavyzdžiui, sveikatą su, su, subirėti, e, gali avarija įvyks su juo, nelaimė įvyks su juo arba su artimaisiais. Tai yra per stipri apsauga. Nu, tave užpuolė ir tu at, taip suduodi jam, kad daugiau niekada. Bet jis gali mirti, tas žmogus. Nuo tokios apsaugos, apsaugojimo. Adekvati yra tiesiog auklėjamoji. Tai irgi tai nereiškia, kad pavyzdžiui mane atakuoja, aš dabar čia kenčiu, jaučiuosi auka. Tai viskas. Mes e, viduj agresija kaupėsi, ta agresija mumise, nors išoriškai, ne, ne, viską aš linkiu laimės visiems. Bet mūsų viduje agresija pritraukia vėl negatyvą. O tai yra tokie žmonės, kurie geri žmonės išoriškai, tikrai gerus darbus daro, bet su jais vis bėdos. Tai viena bėda, tai kita bėda, tai vėl kažkas pasielgia, nu, va, taip jiems nesiseka, vis, va, tokie va dalykai yra. Tas žmogus, reiškia, pasibus tada per silpna, reiškia, apsauga, Arba jie yra, kurie visai nekreipia dėmesio ir toliau tęsia tą ir su jais elgesi, elgesi, pakol jie pasidaro energetinis vampyrais patys, rėkti pradeda ir ten išeina iš pusiausvėros ir tampa vat, geras žmogus, tapo demonu kažkokiu. Taip. O adekvati yra aukliamoji. Pavyzdžiui, vienas iš, iš būdų yra, jeigu yra įmanoma, aišku, žinai, jeigu ten agresyvus vampyras atakuoja, kur neįmanoma, tarkim, apsiginti nuo jo, jis yra protingas, aštrus, neduoda žodžių ištarti, jis puikybės pilnas. E, tai adekvati bus, e, kad jūs tiesiog e, išlaikot harmoniją ir sakot viso gero, nu, pasitraukit. Jokio dialogo nėra. Nu, tarsi, tarsi, jis tave, ką, ką tu čia bijai, taip toliau tave visą vardina. Nu, aš kaip pavyzdį duodu. Uh, bet tu ramiai išdėstai, paaiškini, čia daug kantrybės reikia, bet, mm, kaip sakant, nepasiduodi, bet atgal tu pasakai, bet tu kaip elgiesi. Nu, taip toliau. Pasakai, nu taip nesielgiama yra. Nu, ir taip toliau. Ta prasme, bandai išsakyti. Ir jeigu negirdi, tu tiesiog distancijuojasi. Tai yra adekvati reakcija. Tai reiškia, kad tu neapsimetinėjai, kad tavęs tai neliečia. Tu pasakai, taip, tai man skauda tu mane įžeidinėjai dabar, tu skaudini mane. Nu, tu įgarsini. O per silpna bus, kai tu slepi. Jis sako, tu įsižeidi. Ne, neįsižeidžiau. Vaidinam kažką, kas nesam. Ir toliau mus taip važiuos ir važiuos. Ak, tu tas gerasis, tave ir melšim. O per stipri tai yra, kai mes duodam, pažeidžiam meilės principą. Meilės harmonijos principą pažeidžia, per stipri yra. Nes energetiniai smūgiai. E, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra, o kodėl dar tokį vieną dalyką pasakysiu vat, apie energijos apykaitos dėsnį, įsivaizduokit tokį dalyką. Na, reiškia, o yra žmogus, aš, o toks rutulį. Čia jis sukaupęs energiją, materialinę energiją, psichinę energiją, čia mentalinę, dvasinę energiją turi. Ir čia toks va, irgi spirga, žinai. Ir jis ten kritikuoja, ten kažkokį siunčia, ten ir atsimuša. Reiškia, pasiekė, atsimuša ir čia sprukliajimo yra tas efektas, čiuk grįžta atgal, trigubai. Babaks, <laughs> bėdos prasideda. Todėl niekada nereikia, tarkim, jeigu, materi, jeigu mes turim materiališkai mažiau, energijos. Niekada blogai nereikia kalbėti apie tos, kuri turi materiališkai daugiau. Jeigu mes nenorim, kad pas mus su finansais <laughs> būtų blogai. O tas yra pavydas, taip turiu visi tie dalykai. Kažkas turi daiktą geresnį, žmogus pavydį, bando numenkinti, nu, nes jis pavydo jausmas. Tai reiškia, kad mes numušam pas save, tokiu būdu naikinam. O jam kas? Nieko. Lygiai taip pat žmogus, jeigu psichinės energijos turi daugiau meilės, daugiau mes kažką apie jį sakom, tai grįžta. Kuo daugiau pa žmogui yra finans, tapsime dvasinės energijos, jeigu jis įsima dvasiniam praktikom, tai dauginasi ten tris kartus, šešis, dešimt kartų. Ten, ką reiškia blogai kalbėti arba kenkti žmonėms, kurie eina dvasiniu keliu, tikruoju dvasiniu keliu. Tai galim net atsim, suprasti po dešimt gyvenimų, <laughs> kad kažką netai padarėme apsiniaukt sąmonį gali daug, daugelį inkarnacijų. Todėl, tarkim, ta kultūra rytuose, e, Indijoje, tam, pavyzdžiui, Tibete, mokytus gerbė, ten jie, nu, stengiasi, nu, kaip sakant, nu, blogai kalbėti, pagarba yra būtent tai energijai. Ne žmogui, bet tai energijai. Bet šarlatanai naudojasi <laughs> tuom. Tai va todėl yra visada irgi būdai, kaip tą patikrinti, tai reiškia per bendravimą ir taip toliau. Tai yra nu, tokie procesai, nes jeigu mes blogai kalbėsim apie e, žmogų, jis turi daug, psichi, nu, daug sukaupęs energijos, potencialą turi aukštą, tai ir jeigu mes mažiau, mes nukentėsim. Pavyzdžiui, žiūrėkit, duosiu pavyzdį. Kritikuoti galima ar ne? Kada yra kritika? Kada ne? Pavyzdžiui, jeigu aš esu atsakingas už kažkokią teritoriją ir toje teritorijoje vyksta belekas. Jis, aš sakau, važiuok, čia vis, vis, vyksta blogai, tai reiškia, aš kritikuoju, taip? Bet aš kritikuoju, todėl aš atsakomybę nešu, tai reiškia, aš pasiruošęs keisti, dirbti tą, nu, atsakomybė yra mano. Bet jeigu žmogus ne, nešiokas atsakomybė, bet jis kritikuoja, Tai tam žmogui, kuris e, neneša jokios atsakomybės ir kritikuoja, tai yra jam bus kuo toliau, tuo liūdniau gyventi, viduje džiaugsmas mažėja. Todėl visada, pavyzdžiui, apie prezidentai, ne, va, yra Lietuvos prezidentai, yra, reikia labai atsargiai kalbėti negatyviai, nu, nebent faktai kažkokie, va, bet be jokių asmeniškumų ir taip toliau. Bet žmogų, kurį išrinksim į prezidentus, jau reikės jau pripažinti. Jeigu norim, kad pas mus reiškia, tvarkingai energijos čia Lietuvoje vystytųsi. Negarbinti reikia, bet gerbti. Čia tokie tiesiog žinotos dalykus reikia. Dar kitas dalykas, kodėl labai svarbu mm, priklausyti bendruomenėms. E, bendruomeniai. Tarkim, vienetėlis yra toks, bet jis priklauso bendruomeniai kuri priklauso dar didesnė Petro. Suprantat? Tai tas vienetėlis, jis duoja, kas už jo nugaros stovi. Fū, ten. Krikštas taip veikia. Vat paaiškinsiu, kodėl vat vyras sako, kad krikštit nereikia. Atsiprašau. Kaip tik reiškia, vat, yra vaikelis. Jis gimė kažkokie tai giminiai. Ta giminiai, ten pijokai visokie, galbūt nesveiki žmonės yra nėra ten daug tokios energijos. Nu, jis gimė, reiškia, iš tos giminės, jis turi ten kažkokią ten apskarbą, galbūt net neturi. Ir čia yra, reiškia, e, religija, ten yra šventieji, ten, nu, kurie aukojasi, ten ir taip toliau, ten Kristus yra, ten Kristus dar ten toliau. Reiškia, ir krikšto metu duoda vardą Jonas. Kokį nors. Ir tada, reiškia, jis čiukšt tampa dalimi ir tamsos kažkokie pasauliai jo nebegali paimti. Vat krikštas dėl ko reikalingas. Jis įeina į kolektyvą. Todėl būkim kolektyvuose. Į kuo aukštesnės e, sąmonės žmonių tuose kolektyvuose turi būti. Ar pati didžiausia apsauga. Ir gerbti reikia autoritetus. Negarbinti, gerbti. Tuos, per kuriuos mes gaunam dvasinį impulsą. Antras dalykas - pusiausvėra. Po to energijos apykaita. Jeigu, tarkim, žiūrėkit, yra kolektyvas, o, nu, pavyzdžiui, aš esu kolektyvo dalis. Aš esu kolek, vat, kolektyvas ir aš esu dalis kolektyvo. Kokia pas mane vyksta energijos apykaitas to kolektyvu? Pavyzdžiui, jeigu bendramintis kažkokią, pavyzdžiui, projektą daro, o draugas, nu, pavyzdžiui, į miestą kažką atvažiuoja, paskaita vyksta. Ir o, <laughs> tos vietos kolektyvo nariai neranda laiko ateiti. Nu, palaikyti. Čia energetiniai dalykai yra. Turi vykti energijos apykaita visur. Tarp bendraminčių nuolat ta energijos apykaita vyksta. Kad harmoningas bendravimas būtų, turi būti santykiai autori, su autoritetais, su draugais. Ir trečias, kam reikia pagalbos, kam mes galim padėti. Pagalba. Tai yra visada autoritetas yra tas, kuris palaiko mūsų vertikalėje energiją, tą dvasinę. Su draugais vyksta visi tie procesai, kuriuos mes turim išmokti konfliktuoti ir auklėti, ir auklėtis, ir apsivalyti. Labai svarbu. O čia pagalba tai yra tie, ką mes duodam be atlygio. Energiją, laiką, psichinę, mentalinę ar nedvasinę energiją. Tai reiškia, mes tampam autoritetais kažkam. Suprantat? Va, kas yra, reiškia, jeigu mes sugebam šitokį dalyką padaryti, tai praktiškai žmogus įgauna visas galimybės aukti, vystytis ir geba atskirti, kur čia plėšikas, kur čia vagis energetinis. Ir nuspręsti, ar aš jam duosiu, nu gerai, duosiu biškai, kaip jis elgesi. Čia kaip tas užbaigsiu anegdotų, kaip, reiškia, sėdi Elgeta, reiškia, gatvėje. Ir visada ponas praeina pro šalį, jam įmeta 20 eurų. Kiekvieną vakarą. Iš darbo eina 20 eurų įmeta. Ir jis, <clears throat> vienu žodžiu, jau žino, va, ateina va, ta, tokia valanda, jis jau laukia, reiškia, tą kepurę padeda ir įmeta jam. Ir staiga vieną dieną, reiškia, netėjo. Laukia kitą dieną, netėjo. Laukia trečią, netėjo. Ketvirtą, netėjo. Penktą, netėjo. Šeštą, eina. Vėl 20 eurų metais. Elgetas sako, palauk, palauk, jūs man jau 100 eurų skolingas esate. Tai va, tokie va dalykai. Ir sekantį kartą jau, reiškia, eisime biški jau giliau į santyki. Tuo pasakysiu temam. E, iš kur atsiranda neapsaugoti žmonės. Apsaugos lygiai ir apie tikėjimą bus. Sekantį kartą. Nors kažkiek mes jau šiandien palėtėm, bet tai e, tos temos dar išplėtosim, nes čia eina tas centrinė, centrinės žinios, e, e, kurias reikia tiesiog žinoti ir po to galima taikyti visur. Tai tiek šiandien ir bus joga nidra, atsipalaidavimo praktika ir šiandien tiek.